I evo cijelu smo ovu godinu nastojali zajedno sa našim gostima utjecati na svijest o čistoći okoliša, o zaštiti okoline, o tome koliko je to prijeko potrebno. Pa danas e, u posljednjoj emisiji u ovoj godini i u ovoj seriji, nadamo se toplo da će emisija biti e, još i u narednim e, mjesecima, godinama. Pozdravljam Ivanu Francisković. Ivana, dobar dan. Dobar dan, poštovanje svim slušateljima. I Denisa sa malo više kvačica, Denisa Frančiškovića. Dobar dan, pozdrav slušateljima radim režnicu. E, dakle, malo ćemo kvačicu napraviti na ovaj serijal emisija koji je imao jednu pauzu tijekom e, ljetnih mjeseci, e, ali e, evo ima puno, puno zanimljivih i pozitivnih odjeka ovog vašeg dakle, načina oglašavanja i promoviranja vašeg rada, a isto tako ćemo evo, malo onako kazati svima što im još dalje činiti. Ivana, tebi obično dajemo prednost, pošto si dama, pa onaj buvljak koji je trebao biti u subotu, naravno poput 90% svega što je za taj dan bilo predviđeno, bio je odgođen. E, tako je, da, evo, nažalost, prošle subote se bubljak nije održao. E, međutim, održati će se ove subote, dakle 15. prosinca, isto je vrijeme, isto mjesto, dakle 9 do 13 sati, Centar za mlade na Gazi, Struga jedan u Karlovcu. Pozvani su svi koji žele nešto povoljno prodati, kupiti, razmijeniti, darovati. Vrijeme je darivanja, pa evo zgodne prigode da očistimo isto neke svoje stvari iz ormara i možda podijelimo sa nekim drugim kojima je to potrebnije. E, ponovno ona ista obavijest kao i ranije, svi koji žele nešto doći i pokušati prodati e, trebaju doći pola sata ranije, znači negdje od 8.30 nadalje kod nas u centar, e, pripremiti svoj stolić ili štandić što već imaju, nekakvu podlogu, prostirku za svoje stvari. E, prostor je ograničen, dakle s obzirom da je zima, buvljak se održava u dnevnom boravku centra tako da je recimo nekih 1,5 kvadrat eh, po osobi, odnosno prodavaču, rezerviran. S obzirom da je ona akcija sa Karlovačkom pivovarom zbog kiše bila onoma odgođena, a onda je na neki način repriza bila vrlo uspješna, vjerujemo da će biti i ovaj buvljak. I mi se nadamo, da, ima dosta zainteresiranih, zapravo su se u subotu javili, mi smo tamo i došli i dežurali smo, čekali smo u subotu, hoće li netko doći, pa evo bilo par poziva vezanih za to da bi rado da se održi ove subote, pa se nadamo da će ovo biti lijepi odaziv, s obzirom da je posljednji buvljak u godini. A, imamo mi sad i nekih drugih lijepih vijesti. Evo, vrlo smo ponosni i sretni što smo kao udruga na jednom natječaju e, koji je sufinanciran od strane Europske komisije i Europske klimatske fundacije. Radi se o malim natječajima koji su zapravo imali za cilj podržati nekakve konkretne akcije e, vezane za održivost i doprinos lokalnoj zajednici. Dobili sredstva, to nisu velika sredstva, malo su, ali su evo taman dovoljna da ispunimo sebi i građanima jednu želju. E, kako je tijekom ove godine bilo jako puno poziva vezanih za prikupljanje starog papira svi znamo da u Karlovcu ne postoji reciklažno dvorište i u ovoj emisiji smo bili svjedoci, često smo puta o tome govorili i građani su zvali u emisiju sa istim takvim pitanjima i nedoumicama, kuda sa starim papirom. E, mi smo taj problem tijekom ove godine pokušavali riješiti na razne načine i na kraju se evo ispostavilo da zapravo postoji jedan vrlo dobar primjer u gradu Čakovcu. Oni tamo imaju jedna udruga također poput nas, e, ima bicikl za prikupljanje starog papira, volonteri udruge nekoliko puta tjedno prikupljaju što od građana, što od malih tvrtki, ureda, institucija, papir i dalje ga dakle e, recikliraju ili prodaju ili, šta, ili daju onima koji se bave sa uh, eh, sprinjavanjem takve vrste otpada. To ćemo evo isto od proljeća imati u Karlovcu, dakle imati ćemo bicikl, ekopana, bicikl će se raditi u Karlovcu, tako da evo imamo jedan lokalni <laughs> proizvod koji će evo nekako pokušati pomoći svima onima koji zapravo pokušavaju brinuti o okolišu, a vjerujemo da takvih ima puno, tome svjedoči i naše istraživanje koje smo proveli eh, prilikom pripreme ovog natječaja i projekta, tako da evo zbilja smo zahvalni. Inače je to projekt koji se provodi na razini čitave Europe. Mislim da je dodijeljeno negdje oko 24 projekta, od toga su tri u Hrvatskoj. Pa Odlično. Ja mogu sam se nadovezati na to. Znači to je posljedica zapravo višegodišnjih poziva na zeleni telefon gdje uvijek s vremena na vrijeme se javljaju nam se a i tijela javne vlasti, razno razni uredi, odvjetnički, računovodstveni, znači e, ovi arhitekt, uredi, znači oni svi koji zapravo na dnevnoj bazi troše papir i zapravo njihova potreba je i želja da im se taj papir odvozi iz ureda, znači ne, znači ono klasične kutije, ali da to stvarno funkcionira. To nažalost mi smo pokušali i sa lokalnom komunalnom tvrtkom i sa pokušali smo čak i dovesti tvrtke iz Zagreba da to rade Dogovorili smo čak i otkupnu cijenu svega toga, ali jednostavno nije bilo sluha. Tako da smo se mi odlučili na ovaj način, pošto nemamo više e, mogućnosti na neki sveobuhvatni, da to pokrenemo. Tako da ćemo svim zainteresiranima, sad tim uredima, zgradama, evo, mogu nam se, mi ćemo se njima javiti, a mogu se i oni nama javiti koji žele znači takvu uslugu da im se odvozi papir uredski. Možda nije zgodega reći na koji broj? A može na označi broj od Ekopana 614 063 i a mislim može i na zeleni telefon se javiti 062 123 456 a ima i ovaj službeni mobitel 095 908 3578 tako da smo evo otvoreni, ima i sekretarica u uredu, ako nas nema može se poruka ostaviti sa brojem kontaktom da se možemo povratno javiti, tako da evo pozivamo te zainteresirane male obrtnike, ove sve urede koji bi htjeli takvu uslugu da nam se jave. Znamo da papir sve trpi, ali najgore kad papir nema kut. Pa papir je jedna sirovina vrlo korisna, zapravo to nije smeće, ako ga se zbrine na neki način može li se ili ponovno upotrijebiti mislim sigurno može se staviti ponovo, to je zapravo jedna vrlo vrijedna sirovina. Ne? Ivana, jesi li ti imala još što god ili je to ono što je bilo predviđeno? Pa imam ja uvijek još nešto za reći, da. A žensko si? <laughs> da. <laughs> E, pa ništa, evo samo sam htjela reći kako smo ove godine imali puno tih nekih plodnih rezultata, među kojima je i ova emisija, a i obilježili smo, odnosno dočekali smo taj datum kada smo napunili 10 godina postojanja kao udruga. E, to je bilo još u mjesecu veljači, ali evo sada je nekako došlo vrijeme da nekako to i svečano obilježimo, pa ćemo tako 28. prosinca u 18 sati E, pa negdje do kasnih večernjih sati imati jedan tum, proslavu sa tombovom na koju su pozvani svi građani. Mjesto radnje je također centar za mlade na Gazi, Struga 1. Evo svi koji su nekako, koji prate naš rad i podržavaju, pozivamo sve i one koje do sada još nismo imali prilike upoznati, a možda su zainteresirani i za učlanjenje i nekakvu suradnju sa Ekopanom. Vrata su otvorena, dakle 28. prosinac, 18 sati. E, također ono što bih samo evo ja osobno za kraj voljela reći to je da se zahvaljujem svim slušateljima ove emisije. Bilo nam je stvarno lijepo i ugodno. Mi u ovom trenutku ne znamo hoće li se emisija nastaviti i sljedeće godine. E, nadamo se da hoće jer stvarno imali smo i dobar odaziv i slušatelja i nama je to puno koristilo. Taj zeleni telefon je uvijek nekako zapostavljen i od strane institucija i i onih koji bi, ne znam, mogli nekako ga i uvijek nekako ispadne da zeleni telefon se odrađuje volonterski. A zahtijeva puno vremena i mislim svaki slučaj njemu se treba posvetiti, napisati puno dopisa, puno puta dignuti slušalicu, razgovarati sa ljudima koji prijavljuju slučaj, a sve to zapravo radimo na nekakvoj dobrovoljnoj bazi. Voljeli bismo da se to u budućnosti uspije i promijeniti jer bi doprinjelo i kvaliteti rada na zelenom telefonu. Pa evo, ova emisija je to, tome svakako doprinjela i izuzetno smo zahvalni svim slušateljima koji su bili u nas i radio mrežnica i općenito medijska podrška je uvijek bitna. Ono što... Eko, eko, eko, Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11. Evo, samo smo se malo pohvalili, <laughs> Ivana, reci dalje. <laughs> ne, evo, prepuštam riječ Denisu. Može. A pa ništa, evo, Ivana je sve rekla, ja mogu reći ono da je stvarno ova emisija konkretno doprinjela broju povećanja poziva na zeleni telefon. Mi smo ove godine, na, evo sad negde brojci od 200 poziva na zeleni telefon. E, negdje recimo na razini 60, preko 60-65% je tih poziva uspješno riješeno. Tu ima stvarno svakakvih poziva od čisto informativnih gdje građani žele neku informaciju, neki kontakt, broj telefona do ovakvih kompleksnih problema kojima nažalost protekne i puno mjeseci da se neki put ovi nadležni pokrenu. Ja u svakom slučaju želim građanima reći da da i dalje da budu aktivni zapravo građani, da ima postoji taj zakon o pravu na pristup informacija i uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti, građani imaju pravo znati, građani imaju pravo sudjelovati, zovite znači sve te institucije koje su zadužene da riješe neki vaš konkretan problem, pokušajte biti aktivni, zovite nas pa ćemo mi pokušati s vama zajedno rješavati probleme E, znam da je to uvijek neki put frustrirajuće i mučno za građane i ne vide vrlo često konkretan rezultat njihove borbe, ali pritisak mora biti konstantan i zapravo tjerati te koje ti građani isti plaćaju da rade neki taj posao za koji su plaćeni. I tako da građanima u svakom slučaju želim reći da budu aktivni što je više moguće. Tako je. E, hvala vam lijepa na e, svim ovim emisijama. Ja ću samo ponoviti broj telefona 062 123 456 koji radi od 0 do 24 ili 614 063 u udruzi. E, bilo što vidite da je vezano za ekologiju, za onečišćenje, za nešto što smatrate da bi vam to bio najbrži put do rješenja, zovite Ivana Francisković, Denis Frančišković, Ekopan, Žao mi što vas ne vidimo svaki dan, ali vjerojatno hoćemo. Hvala lijepo. Da, pozdrav i... svim slušateljima još jednu zahvala Radio Mrežnici na odličnoj suradnji tijekom protekle godine. Hvala, ugodni blagdani svima. Eko Eko Eko Emisija na Radio Mrežnici srijedom u 11.